Дуайынче мінзем бұр, еден ақны шірзем бұр. Еден жешкі зан, еден пәтшен юлачке. Чун савынны мәнші был, савны завзаданы был. Савны прақсағай засын, сархер пәтшен юлачке. Еден пәтшен юлзасын, хура бұлзалар ачке. Савны прақсағай засын, сархер сынран үгечке